Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdu rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Došli smo do poglavlja vudu, odnosno abdest, pa ćemo krenuti po praksi, ono da idemo po knjizi od Ajda Karnija, pa na, ovaj, kad naiđemo na neke zanimljive stvari, komentarce ćemo mimo njegovog teksta. <clears throat> Jer, opet podlačim, on nije išao znači, na klas, po klasičnom načinu pojašnjavanja u fikskim knjigama. <clears throat> Pa kaže on, mešrujetuhu li kauli tala, propisanost abdesta je na osnovu Kur'ansu gajetu, surma ajde šesti ajet, ja na amenu, idha kumtum ila salati faksulu u wa eidijakum ila marafiq, wa amsahu birusikum, wa rđudakum ila ka'bein. Ajde koji smo malo prije spominjali u kontekstu mesha. Kaže, o vjernici, da kumtum, kada ustanete da klanjate, faksilu u Ovdje misli se kada hoćete klanjati ispravno odrazumijevanje, znači i da kuntum ila salati, odnosno kada ila retumu salati, kada, bude, kada budete htjeli da klanjate, uzmite abdest. A ne kad ustanite, znači, kada već uznaš klanjati, treba prije toga uzeti abdest. Tako da ne buni ovo. Ima, tako, tako dođu mnogim i ajetima, hadisima, da se nešto kaže, razumije se iz njega da sve već kao što smo rekli, ono, kao onaj kada se prouči kada se prouči ova ulaska u WC. Kaže da dehaltum, kada uđeš da proučiš, kada uđeš, sve ćeš u WC, šta u WC, nego i da eretum, kada budete htjeli da uđete, to je značenje. Kaže, znači kada budete e, e, htjeli da klanjate, kaže uđu uđu. kaže faksu uzučio, znači pojašnjeno su udjeljene četiri stvari spomenute, po su, koje su po Hanefijama e, šartovi i ruknovi abdesta. Kaže, faksu uđu, operte svoja lica, ide na rafek i ruke do laktova, vam se ubiru usikom, potarte svoje glave, wa orđulekom ili kabin i svoje noge do članaka. <clears throat> Ovdje malo prije smo spominjali ono, znači u rivajetu koji se drže šije, u rivajetu hadisa, pardon, ajeta, znači u, rivajetu ajeta koji je, koji je, onaj, koji je došao u vjerodostojnom lancu prenostaca prenesen taj, taj rivajet, od, znači od onih deset kirajeta, erđulikom umjesto erđulekom. E, kaže također na osnovu riječi poslanika sam cela la yakbelula salate ehadikum i da ahdete hata i Taj hadis smo imali, govorili smo o komentaru njegovom kad smo govorili o umdetu lahkama. Eh, hadis, znači, eh, na lehi. kad kažemo na lehi, zapamtite, znači to znači da je hadis bilježeg Buhara i Muslim i da se prenosi od istog ashaba. Ako se jedan te isti hadis, eh, isti tekst hadisa prenosi od dva različita ashaba, onda to nije na lehi. To znam znači razlika između na lehi i ono kaj nije na lehi. <clears throat> S tim da nije uslov mu lehi da mora, nije uslov da mora tekst hadisa biti istovjetan. Može biti određeni razlika u tekstu hadisa ali se, ali se tretira U tefeku na alih znači ono o čemu se složni dvojica, znači Buhara i Muslim. E, La yakbilu salate ahadikum Allah ne, ne prima namaz nekog od vas i da ahdese, ahdese znači kada, kada e, izgubi, misli se ovdje kada izgubi abdes, učini nešto sa čime se gubi abdest. hata je tevada. E, kaže sve dok ne uzme abdest. <clears throat> da ne komentaršimo ovdje hadis, jasni su, znači oni ukazuju na propisanost uzimanja abdesta e, za, za, ono za što se obavlja abdest, doći na poslije zašto, se, zašto je propisano uzimati abdest. Ha? A da se pusti vjetar, jes. To je tumačenju koje je pojašnjeno od strane Buhurire. U stvari, ah se, hades, govorili smo, znači, hades ima asgar i ekber. Hades, asgar to je ono sa čime se gubi abdes. Ekber sa, kim, sa kome osoba postane džunup. Jel su otvorena vrata? Pa se čuje, nisu. Kaže fadl, uh, fadluhu, kale subhanehu, ka, vrijednost abdesa, inna Allahe juhibbu tevabine, uhibbil mutetahin, Allah šanu voli oni koji često čini tevbu i oni koji se često čiste a kaže o vrijednosti abdesa ukazuju hadisi, pa je spomenuo ovdje hadis, onaj poznati hadis koji bilježi muslim, spomenuo ga Nebevi u svoji 40 hadisa, šatru, uh, tuhuru šatru, e, šatru iman, či, uh, čišćenje ili čistoća je pola imana, sjeća se to tumačenje ovog hadisa i šta znači, i rekli smo da se to odnosi, čistoća ovdje, da se odnosi na čistoću tijela. Govorili smo o tome. I imamo drugo tumačenje, E, dugo drugo da se, da se odnosi na čistoću tijela i na čistoću duše. U svakom slučaju većina učenjaka, rekli smo većina učenjaka, e, odnosno komentatora ovog hadisa, da se misli na čistoću tijela ovaj, ovaj dio hadisa. A onaj hadis, rekli smo spominjali smo nekoliko puta, onaj hadis e, min minedin, čistoća je od vjeri da je to izmišljen hadis. Da taj takav hadis ne postoji, osim kod komunalnog, to sam spominjali. <laughs> vrijednost vrijednost uh, abdesta se spominje, fadla abdesta se spominje i u hadisu, ovdje je on navio ovaj dugi hadis, kada se bilo koja radnja koja se uradi prilikom abdesta, e, da, da se čiste grijesi. Kaže pa kada neko od vas uvidate voda abdu fe madmada haređed ja kaže min fe fihi. Kaže kada, kada abdesti rob, kaže i opere svoja usta, izađu grijesi iz, iz usta. Pa onda u nastavku, kada opere lice, izađu grijesi, e, spadnu grijesi sa lica. Pa kada operi, e, onda <clears throat> e, kaže kada operi svoje ruke, izađu grijesi, spadnu grijesi sa ruku, iza noktiju čak, i tako dalje. Kako se može razumjeti ovdje? Otkud sama grijesi sad ovdje? na licu, na noktima, na, na glavi, na... Kako ima da riječi? Iz usta, kakve mi grijehe imamo usta, tamo, Šta je ovo? Šta je ovo? Kako se može razumjeti ovi hadise? Kako da su na grijesi za, za tijelo zavizani. Sad kako perimo, znači ono što operimo u abdestu, tu nas padnu u grijesi. Ono što nismo oprali, znači ostaju grijesi. Je li tako? A? Dobro to, ali šta će sa ruku? koji, koji ruku grijesi? Ha? Pa ha? Nokti, kako nokti? Pa, ono, grebe, ono. <laughs> <laughs> e, čak u hadisu je došlo ispod noktiju, nožni noktiju. I tu, i tu spadnu grisi. Ali možemo ovi ručni svat da neko nešto grebe. Ali nožni. Možda sam rekao da se ručna se to svjedočenje je jedno, ali ovdje govori da nas spada i grijes, Kako god abdest uzme spadne, ja s ovih dijelova vam spadnu grijesi. E, bukvalno razumijem, znači da, ti ima, da imamo i grijehe na tome. I haj to, spada nas odatle grijes svaki abdest. Onda ona, a šta je s ovim dijelom koji ne operimo? Znači tu nam spada grijes samo kad? Kad uzmemo gusudu, tako? A to nije došlo u hadisu, da. Ja ne sad da ima hadisu. Kad uzmeš gusul, da ti spadnu grijesi sa, sa tijela, kad opet čitavo tijelo. Uglavnom, kako se sad ovaj hadis? Pa pa to je jasno, to nije, to nije sporno. Ali, ona, ako ti gledaš haram, činiš veliki grijeh očima. Jel ti, jel ti može ovo oprast? Ne može. Znači, misli se ovdje na mali grijeh. Tako, profesor, znači, misli se na mali grijeh. Znači, sad, na mali grijehe, e, a ovdje, ovdje, znači, govorim ovdje što, što pada u oči, to ispade da su grijesi, da se vežu za nas, da su nam prilijepi se za tijelo ako ti neki organ radi neki grijeh, da se veže za tebe, da je kao da je uz tebe, kao da, te, kao da je grijeh u tebe. Pa sa abdestom ti taj grijeh skidaš sa sebe. <clears throat> Također u onom hadisu, spominjali smo ga hadis u rivajtu ovdje od kod muslima, kaže Allah duluko ala ma jemhu bil hataja u efrad darajat, kaže će da su uputi na ono sa čime Allah Žešanu briše grijehe i podiže stepen pa je u naslov prošljeno, e, kada su odgovorili da hoće, kaže isbagul vudu, isbagul vudu, znači upotpunjavanje abdesta alad makarih u teškim stanjima, teškim situacijama. Kaže Kestel Huta i tako dalje i mnoštvo koraka u prema džamijama, prema mešidima, e, čekanje namaza, e, od namaza do namaza, zalikom ribat, zalikom ribat, kao što je došlo u hadisu. E, ovaj hadis su spominjali i vrijednost toga da su potpuni abdest, ispravno odrazumijenje potpunjavanja abdesta. I više se naravno ovdje, ovdje pojenta se brisu u grijes i podižu stepene, a spomenuto od toga uzmanje abdesta. Ovdje potpuno abdesta, potpuno abdesta. Isbag u tumačenju, u arabskom jeziku, isbag znači oprati nešto potpuno. u vodu znači oprati sve dijelove sve dijelove, oni koji se peru prilikom abdesta. Ostaje sad tu nejasnoća, da li se tu, znači, ako imamo olakšicu činjenja mesha, da li onaj ko uzima mes nije u potpunoj abdest ili nije u potpuni abdest. Pa uglavnom ovaj, Allah zna, bliže da, da, znači, da u potpunjavanje abdesta ulazi tu da operiš noge. A bez obzira što imaš olakšicu uzmanje mesha. Jer ako, ako uzmemo da, da, da, da je ovaj, upotpunjavanje abdesta sa, sa meshom, eh, onda se ovdje otklanja taj dio, po pa onim učenjacima koji tumači, otklanja se taj dio te teškoći te teškoći koji čovjek ima, jer onaj koji ne pere noge, koji ne opere noge da učini mes, ne ima teškoću, onaj koji opere ima veću teškoću. Pa onda to narušava ušte poimanje, poimanje hadisa, znači uzima, jer došlo u hadisu, upotpunjavanje abdesta u teškim markarih, znači teškim situacijama, teškim okolnostima. Ako ti uzmaš mes, znači izbjegavaš taj dio teškoći, E, da li onda, da, da se to odnosi na tu e, potpunjavanje odnosa, bez obzira što imaš u olakšici ili ne odnosi, uglavnom u svakom slučaju ova, imaju različita mišljenja po tom pitanju. Skupina činjaka smatra da se misli da, da se mora skinuti skinut obuće čarape pa se oprat noga da u potpun abdest. Također ovaj hadis, spominjali smo sljedeći hadis što je onda ovdje spomenuo, kaže inne umeti judavne jomen kijamete lurren muhađilin ludu, Zaista će moj umet biti prozivan, pozivan na sudnjem danu, Guran Muhađelin, znači sa onim svjetlinom koju će imati na, na onim mjestima, dijelovima tijela na kojima uzima abdest, min athari u duka, što paša za šetak, Guran je znači na čelu, a Muhađel je dole na, na, nogama, e, pojašnjavali smo to priliku komentara ovog hadisa, od, od tragova abdesta, znači, na onih tamo, gdje smo uzmali abdest, E, znači bit imat ćemo tu svjetlinu na sudnjem danu. Tu je on spomenuo ovdje neke osnovne hadise koji kazuju na vrijednost uzimanja abdesta. Abdesta koji je, koji je naravno šart valjanosti namaza. <clears throat> Ako je osoba u mogućnosti da ga uzme. E, onda, onda on spomenuo e, spomenuo sljedeću stvar, a to je farzove, fara i dulvudu. I spomenuo je ovdje Eh, naveo pod jedan, po dva, pod tri, pod četiri, naveo sedam, sedam, farzova vudua. E sad šta ovdje, šta se može podrazumijati o farzovima? Pod farzom se može podrazumijati da je, vađib, a može se poduzimati da je rukn, može se da je šart. Kad kažemo šart, znači nešto od ovog ne uradi, znači ne valja abdest. Kad kažemo da je, da je farz, da je farajd, Znači da ne smije izostati, da je, da batil bez toga. Ako kažemo da je važib, znači možda može izostati, a da bude ispravan. Pa tako je pravi tu razliku. Hanefije pravi razliku. On kaže ima, imamo e, ruknove abdesta, da kaže to su one četiri stvari, a mimo ruknova imamo vađive, imamo sunete. Pa onaj koji ispuni ruknove, one četiri stvari opere, ispravno abdest. Ali potpunije je bolje, ali mu je važib da opere više od toga. Potpunije je ispravnije i nema grijeha. I tako dalje. Znači sad to stvari ovdje, zašto ovo navodim? Stvari ovdje terminologije i razumijevanja. Dok neki, neki islamski pravnici drugačije pristupali tome. Oni prvo spomenu koji su šartovi valjanosti abdesta, šartovi valjanosti. E, a onda poslije, poslije spomenu koji šta je, šta su forudovom, šta je vađibu šta je vađibo prati. E, i, I u tom ima razlike između toga. Po, ovdje je čitava pojenta u posljedici toga. Kad je valjan abdest, kad nije valjan abdest. <clears throat> a mi ćemo spomenuti ovdje što je on ovo spomenuo, pa uh, vidjet ćemo se vratiti poslije u drugim knjigama kako, kako je tu navedeno. <clears throat> Andalusam, Andalusam, Andalusam,